kubona mwatoye kumviriza radio isanganiro mudutunge ku minota ibiri twacerewe n'umwanya makuru mu Kirundi avugwa kuri no murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imigwi yose igwanira ku bwa repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ihamagarirwa guhagarika indwano atakirinze gusabwa biri mu byasabwe n'inama nkuru igira cumi n'imwe y'ibihugu byashyize umukono ku masezerano n’amahoro umutekano n'imigenderanire ya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo inama yabereye ku munsi wa gatandatu hano i bujumbura nayishyirahamwe regide zorije yo gutanga amatara n'amazi rivuga ko rifite amakonteri menshi rishobora gutanga ku banywanyi bayakeneye mu kiringo cy'imyaka ine mu bijanye n'inkino imigwi 12 niyo yitabira buri mwaka iganwa ryo mu ca mbere ndasubiye kubaramutsa ishyirahamwe regidezo rijejwe gutanga amatara n'amazi meza rivuga ko rifise amakoneri menshi ishobora gutanga ku banywanyi bayakeneye mu kiringo cy'imyaka ine umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe jean albert manigomba asigura ko bagiye kuyatanga ku banywanyi bayakeneye hagati aho ngo iryo shyirahamwe rihaye risubiriza amakonteri yapfuye tumukurikire ikibazo cy'amakonteri bariha hagaca iminsi myinshi batarose nico nashyize ngaha muri egidizo hari amadomande menshi y'amakonteri gushika aho novuga guhera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hari amadomande menshi yasha amakonte ntahari ubu rero amakonteri twarayazanye menshi dufite amakonteri menshi ashobora kumara imyaka ine imyaka ine adaheze tutazanye n'ayandi mugabo kugira ngo tugumane sitoke hariho n'ayandi two turazana n'indi soko two turazana kandi rero hanininya kugira ngo icyatumye biteba abenegihugu batiba kuronka amakonteri ni uko ubwa mbere bwobwo harabaye domande ari nini cyane duhera ku batanguye kuriha kera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri numva twari dufise hari ibirarane byinshi by'abantu basabye bataronse hama rero kubera amadomanda yari menshi abasaba ari benshi kuyatanga byaratwaye umwanya munini cyane mugabo ubu biriko biragabanuka cyane turizeye neza yuko mu minsi abasabye bazororwa rero ubu twe turasubiriza amakontere aho amakontere yose nkajya yapfuye ajya ya classique kandi mu rumo bari ko barakorerayo bari ko barasubiza amakontere amwe ya kera classique hamwe n'amakontere yapfuye ntibaremerera bene gihugu amakontere aba yasabye yose bagiye kuyaronka Jean Albert Manigomba ni umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regidezo mu imigwi cumi n'ibiri niyo yitabira buri mwaka ihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere ryo ku rwego rw'igihugu mu rukino rw'umupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi bita Beach soka mu rurimi rw'icyongereza alexi yari menshi yarongoye igisata cy'inkino za bici soka mu ishyirahamwe ry'inkino z'umupira w'amaguru mu burundi ffb amenyesha ko imigwi itawukana ibibanza vya mbere muri iryo higanwa hamwe n'abakinyi bigenjeje neza bararonswa ibikombe n'utundi tuganuke dutangwa na FFB inkuru tubaza Jean Marie Vianney Ngendakumana buraca bugacana yandi mu iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu mu mupira w'amaguru kinigwa ku musenyi bita beach soccer mu rurimi rw'icongereza ritunganijwe neza muri rusangi aho imigwi yitabira iryo higanwa ikina inkino z'igice cya mbere hamwe n'inkino zo gusubiza ni siguro itangwa na Alexi Harimeshi arongoye igisata kije cyo gutunganya inkino za beach soccer mu ishiramu ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB muri beach soccer ihiganwa y'umupira w'amaguru kinigwa ku mucanga ritunganijwe neza rwego rw'igihugu hari imirwi bakina iyo mirwi ikaba ingana cumi n'ibiri hama Azam Beach Balimex Beach Kanyosh Beach na Africa Sport. Uwarongoye gisata c'inkino za beach soka muri FFB amenyesha ko imigwi yemererwa gukina iryo higanwa ryo mu cicaro ca mbere kwitegerezwa kuba yarakinye no mu higanwa ryo mu cicaro ca kabiri. None kuba yikwije iteza kuba ivuye muri Ligue B hama ikajya muri Ligue A ko twasanze bitunganije à l'époque kubera umva twako turondera ukuntu eh, urwo rukino rumenyekana mu gihugu ariko ubu turiko turaba ukuntu tugira indinganizo yuko nivuye muri 2 division nayo ironka aho ikorokera Alexi Harimeshi amenyesha ko imigwi itatu ya nyuma mu cicaro ca mbere kwica imanuka mu cicaro ca kabiri iyo migwi igacisubirirwa n'indi itatu ibiduze ivuye mu cicaro ca kabiri muri bisoka nuko bimeze twe harakoroka zitatu umva kubera twebwe hakorotse zitatu aduga zitatu nyene no kugitunganijwe kurumva no kubisanya zirakoroka zikageza gutegura zikaduga uko mukurindira yuko yandinganizo shasha twifuza kuzoshika ku misiri iri imbere iba mu myaka iheze imigwi yitabira iryo higanwa yabanza gutanga amafaranga ariko muri kino gihe ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB niryo rifatamo umugongo imigwi ikina iryo higanwa mu minsi iheze niko byari bimeze ariko uko tugenda twevoriwa ubu federation irafise ukuntu ibitunganya umva ni bimwe twabwira ko ari eh, jeu de promotion twasanze bagira amafaranga yo participation ariko ubu siko biri kuko federation ifise mu minwe niyo iriko irafasha iyo migwi imigwi tahuka n'ibibanza vya mbere hamwe n'abakinyi bigenjeje neza mu gihe cyiganwa bararoswa bushimwe butandukanye nkuko bibandanya bishikirizwa na Harimeshi eh imigwi yatawukanye ibibanza bya mbere barahabwa ubushimwe kujya nyene baha izindi za football femine bakabaha uburyo buronka umugwi wabaye wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n’abakinnyi bigenjeje neza mu meilleur buteur uh, révélation de l'année nuko yongera ko imigwi ya mbere ko ariyo iroso ibikombe n'utundi tuganuke dutangwa na FFB ibikombe biratanga wa mbere wa kabiri twasanze bari ku buryo buke turagerageza gusaba federation n'ivyeyi federation niyo ishigikira inkino zose zijanye n'umupira w'amaguru e, barabongereza ni sawa kandi barashima tuzoshika natwe ku rugero abantu babomboka muri bucane yandi y'inkino izokwirikira Alexis Arimeshi azotubwira intambamyi zikunze kwibonekeza mu ntekuru y'iryo higanwa ryo ku rwego rw'igihugu muri beach soccer hamwe n'ivyokorwa kugira urwo rukino rumenyekane cyane mu Burundi Radio isanganira inanzerwe ni kuri mega S 95 n'igice kimwe radiyo isanganiro amakuru yacu arabandanya imigwi yose igwanira mu buseruko bwa repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ihamagarirwa guhagarika indwano atakirinze gusabwa ni bimwe mu byasabwe n'inama nkuru igira cumi n'imwe y'ibihugu vyashize umukono ku masezerano y'amahoro umutekano w'imigenderanire ya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo n'akarere yabereye i bujumbura ku munsi wa gatandatu yo nama isaba kandi ibihugu by'u rwanda na repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo kujya hamwe turafise impungenge ku kuntu umutekano wifashe aho mu buseruko bwa kongo hamwe n'ingaruka ku kubaho kw'abanyagihugu turiyamirije kandi ibikorwa by'imigwi igwanira aho mu buseruko bwa kongo yaba iyo muri icyo gihugu nyine cyanke iyiva hanze duhamagarira iyo migwi guhagarika ingwano gusubiza ibigwanisho ku gushaka maze basubizwe mu buzima busanzwe aho ni ku banyekongo abo mu migwi ituruka baturuka hanze nabo batangure inzira y'ingene bosubizwa mu bihugu byabo kuyakurikiza hamwe no kuyahagararira by'ukuri antonio guterres akababazwa nuko akarere k'ibiyaga birini karimo ubutunzi ntangere ariko ubwo butunzi bukaburizwa mu menshi n'ubusuma n'indwano z'urutavana ko amakuru tuyabaniriza ibijyanye n'uburimyi aho mu abarimyi bo muri kizuka ni muri komini ntara ya rumonge basaba kuronswa imbuto zirinda indwara kuko ngo izo bafise nk'ibigoti zitera zisubira inyuma mu bijanye n'umwimbo kubera ukugwara mwisekeza barimwo ryo guteza imbere amagara yibitegwa intumwa z'ubushikanganiro bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bahanura abarimyi kwitura abaganga b'ibitegwa babahe intumbero inkuru ya Jean Pierre Misago nka mpande y'ibiterwa by'ibigazi ibigori ibiharagi n'amateke bitegwa n'indwara bigatuma umwimbu ugabanuka bamwe mu barimyi bo ku mutumba wa kizuka bavuga ko n’igitegwa cy'umwumbati kibangamiwe n'indwara zituma kitacimbuka hajya dufate nk'ajya umwumbati unaze uri kurabagara ntiwasura kuronka igiterwa washobora ko irobo y'imyumbati ibyo badukoreye na bya kijambere twebwe batubwira yuko bita ibice mirongo ibiri na bitanu ku mwaka none ubu haraheze imyaka ngira ngo yaba abacumi tubifise nabyo nyene uno munsi ushobora kiva ko umuntu ashobora gupima inusu uno munsi nayo w'imyumbati itatu isoni ntiyosaba gupima inusu kandi hari ibiterwa bataziye ngo nisitura bigishika carashobora kwama imyumbati cumi n'umunani cumi n'itanu ariko uno munsi cinanase kigeze ku myumbati itatu none rero nasaba yuko nka mwebwe mukurira ba bene data mwarutse n'umushikiranganji kw'ico kibazo c'uko turondera izindi mbuto z'ibiterwa nshasha mwokidushikanira imbere intumwa z'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mwisekeza barimwo mu ntara ya rumonge byo guteza imbere uku n'uku n'uku wewe wabona ati bimeze uku uzi agatelefone ka goronome cyangwa kanaka urashobora gusanga atari hafi y'umurima ukamujya akara kugira ngo agutabare hakiri kare aba baganga nta kindi kintu baje gukora ni ukugira ngo babazimurure izo ntumwa z'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi zikaba zatanze inyigisho ku mitumba itandukanye y'intara ya rumonge kuva kuri uyu wa gatanu gushyira kuri uyu wa ndwi rusama turimo jean Pierre misago mu rumunge radiyo isanganiro jean Pierre misago turagushimiye mu gihe hamaze iminsi yibonekeza ukeneye bw'ibitoro aho imyidogo yaba kubunguruza abantu canke kubiyunguruza mu miduga itandukanye bavuga yuko bibagora umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe regidezo jean albert manigomba arahumuriza abiyunguruza canke abagenesha imiduga hamenyesha ko iryo shyirahamwe rigiye gukora ibishoboka byose kugira ngo igitoro kiboneke tumukurikire igihugu gishobora gutera imbere amatara hamwe n'igitoro murumva yuko ubu ubuzima bw'igihugu bw'isi uri ku ishyirahamwe regidezo twebwe rero nk'ishyirahamwe regidezo rya leta tuza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bitatu biboneke nawe akunda kuba utugorane biboneke rero nk'iyo gitoro indwara zikunda kuba cyane mu gitoro si kuvuga ko igitoro kiba kibuze i Salaam si ukuvuga yuko tuba twabuze amafaranga ko bigura mugabo umenye yuko nta kivuko dufite ngaha biraza ubwato buje bashyira i Salaam bagapakurura hanyuma le transportateur sabi iwacu akenshi n'abatanzaniya biragira ugasanga biratubwiye gukontorora aho usanga nk'abashoferi ashobora kumara iminsi itandatu mu nzira hagati ya Dar es Salaam na Bujumbura yategeza kuba iminsi itatu abo rero ivyo tuyatuganye tubakontorora hari bitatuva kuri twege hanyuma nk'ubu nk'u minsi iheze haraba ikibazo cya essence Dar es Salaam hatufise ama essence mais hatufise miliyoni 10 za ya essence Dar es Salaam izo ni zisura kumara nk'ukwezi kose mugabo haca haraba ingorane hagati ya obere y'uburundi na obere ya tanzania ntibakominikane twege tukabidekarara mugabo hariya ntibikunde ntibabibone bariya batabibonye ngo babyapuruve ntibyashobora gusohoka turamara iminsi itanu atakanywe za esansi ariko ziraza mu gice dutangaza amazutu byarakunda mugabo esansi kandi amakuru yo mu makungu mu makungu ni muri Republika yani intwaro rusangi ya Kongo havugwa umunsi w'iganda ku gihugu cyose kuri uyu wa mbere aho bibuka abantu bapfuye abandi barazimangana hitwa Bushushu mu gataka ka Kalehe ni mu banuko bwa Kivu amakuru atangwa n'abajejwe intwaro abantu bapfuye begereza majanane nibo babonetse aho imiryango yabo iri mu mabaro udasanzwe n'amashyirahamwe y'abikorera ibyabo aho ikarehe yemeza ko abantu begereza ibihumbi bine amajana bataraboneka naho amahirwe yo gutora abo bakiri bazima bitoroshe amakuru twabateguriye aha niho agarukiye nsubira ndabashimira mwebwe mwese mwateze amatwi duhere ano makuru yo mu karere n'ayavugwa muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo aho abanyagihugu barenga amajyana atatu na mirongo itanu bahitanywe n'imyuzurira abashika hafi ibihumbi bine n'amajyana ane batazwi irengero bakaba bakiriko bararondegwa ibyandikwa n'ikinyamakuru cya kongo akituwarite point ingaruka mbi z'iyo myuzurira zirabandanya kwibonekeza mu karere ka karehe aho ibitigiri by'abahitanywe n'iyo myuzurira biguma byiyongera inyuma yo kubasanga bafise ibisasu biturika nk'uko tubisoma mu kinyamakuru dimonito major charles kabona umuvugizi w'urwego rwa mbere rwa IPDF avuga ko bari bafise amakuru y'abo bantu arico gituma baje gusaka muri ako karere ka Nabweru uwo muvugizi abandanya kandi avuga ko abandi babiri bafashwe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ngo kuko bari bugaranywe muri ako karere amakuru yo mu karere mu gihugu cya Tanzania ikigo kijejwe kwegeranya ibifungurwa cyaratanze amatone arenga miliyoni 150 mu makomine 189 ahanzwe n'ubukene bw'ibifungurwa muri ico gihugu byashyikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi Hussein Bashe kuri uyu wa mbere igihe yariko ashikiriza uburyo ubushikiranganje arongoye bwinjije n'uburyo buzokoresha uno mwaka wa 2023 ushira wa 2024 ibyandikwa n'ikinyamakuru mwananchi yatangaje ko hari uburere bwagize ikibazo cy'umwimbu umwaka wa 2021 ushira wa 2022 bitewe n'ihindagurika ry'ibihe ibyatumye haba iduga ry'ibiciro ku bifungurwa mbumbarugo ingono zarasubiye kwaduka muri Sudani kuri uyu w'Imana umugwa mukuru w'ico gihugu umaze indwi zine mu ntambara nubwo hari utwigoro two guhagarika iyo ntambara turiko dukogwa na Arabie Saoudite ifadikanije na Amerika ikinyamakuru cya Kenya The Citizen amasezerano menshi yo guhagarika intambara ntiyubahirijwe muri icyo gihugu kirangwamo indyane za politiki z'urutavanako kuva intambara isutamye abantu barenga amajyana baramaze kuhasiga ubuzima ahanini bagizwe n'abasivire abandi barakomeretse abandi nabo barahunga nk'uko tubandanya tubisoma kuri the citizen tukivuga ivyo muri Sudani intambara yatanguye igenekerezo rya cumi na gatanu z'ukwezi guheze hagati y'igisirikare c'ico gihugu n'abagwanya ubutegetsi bwa Khartoum ku bw'ikinyamakuru The East African abategetsi ba Sudani yo mu bumanuko bemeza ko izo ntambara zishobora konona umuhoro utwara igitoro Port Sudan gushika ku kiyaga gitukura kubw’ubutegetsi bwa Juba igitoro giterera ku bice bishika 90 ku ijana by'amahera leta ikoresha ukononekara k'umuhora w'igitoro bishobora kuzingamika ubutunzi bw'ico gihugu busanzwe bucumbagira nk'uko ikinyamakuru The East African kirangiza ni hano duce dusozerera ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere